و استفاده خواهیم کرد از بیانات کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی خطه کردستان ایران الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فتر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون قبل بيانات ما يش بين عيدرو حوزه مبارک دار العلوم زاهدان اساتی طلاب خانواده طلاب طلاب فارغ التحصیل برادران و خواهران و همچنین برادران و خواهران حافظ قرآن به خانواده آنان به مردم با ایمان و دین دوست زاهدان در رأسي همه به شيخ الاسلام مولانا عبد الحميد حفظه الله تبريك عرض بكنا امیدوارم هرچه بیشتر و سالهای بیشتر شاهد چنین همایش ها و مراسمی باشیم که این به عنوان شادی کردن به خاطر اینکه عده زیادی از برادران و خواهران ما خودش را آماده کردن تا به دین خدا به دین اسلام و به مسلمانان خدمت کنند بنده با توجه به آیه که تلاوت کردم بیشتر روی سخنم داعیان بزرگوار دین علما اندیشمندان متفکرین نویسندگان سخنرانان و دلسوختگان و دلسوزان مسلمانان است الله تعالی دەرین ئاوایی مبارەکە کی خدمەتەش بوودەم اینتەور دەستور میفەرمایەت بە پێیانبەر بزرگوار کی تەبعەن دەستور بە ئەو بە عومەتەش هەممی باشد ئەقیم وەزهەکە للدینی حەنیفە جهت خودت رو جهت جیهەتی فکریەت جیهەتگیریەت جیهەتگیریەت این دین باشه این دینی که برات فرستادم الدین این الفلام الفلام عهد ذهنی یا عهد خارجی نه جنس الدین این دین قرآن این دین اسلام حنیفا حنیف باش از همه دین های دیگر روگردان باش و به سوی این دین برگرد و برگردید چون این دین فطرت الله التي فطر الناس علیها این دین که کاملترین دین و آخرین دین آسمانی خداوند متناسب با فطرت انسانی فرستاده است متناسب با طبیعت و فطرت انسان که دینی برای تکمیل خصائل انسانی انسان خداوند متناسب با فطرت فرستاده است فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله آيات القرآن شيء بالی هم هسن باید بهم ارتباط داشته باشن نباید بدون ارتباط باشن بهم لا تبديل لخلق الله باید تناسب در بين التبديل وتغيير خلق خدابا ما قبلش باشه خلق خداوند برای انسان ها این دینه خداوند این دین رو برای انسان ها خلق کرده است و این قابل تغییر نیست این دینی که در کمال مسائل عقیدتی رو دارا می باشد در کمال بینش های درست را بیان می کند و در حد کمال و نهایه و مسائل اخلاق می پردازد و احکام لازم را برای بشریت بیان کرده است این دین خلقی خداست برای بشریت ولا تبدیل ولا تغییر فيه لا تبدیل لخلق الله ذلك الدين القيم این دین دینی است محکم دینی استوار دینی است که انسانها باید در زمان آمدن این دین تا پایان حیات بشریت به وسیله این دین خودشان رو تغذیه کنند کامل کنند مشکلات خودشان رو رفع کنند ولیکن اکثر الناس لا يعلمون هرچند بسیاری از مردم به این مسئله مهم آگاهی ندارن یا به این قضیه که این دین غیر قابل تغییر و تبدیله و نباید چیزهای دیگری رو ما بیایم جایگزین این دین کنیم و امیدوار باشیم که این چیزها این برنامه ها این مسائل میتوانند ما را به قله انسانیت و به تکامل برسانند نه اینطوری نیست هرچند در میان متفکرین و اندیشمندان حتی جامعه اسلامی متاسفانه هستند کسانی چنین باوری را دارند که دست گرفتن به اسلام به قرآن و سنت پیامبر بزرگوار رو کافی نمیدانند و از مکاتب دیگر دریوزگی و گدایی میکنند این جز این کسانی هستند که الله تعالی میفرماید لا یعلمون و بعد الله تعالی میفرماید منیبین الیه إن أجل أفضل خطاب فرد بود الان الأندقاء الجامعة منيبين إليه برگردید به سوی این دین این مال شماست این به درد شما میخورد ای انسان ها منیبین الیه به سوی این دین یا به سوی الله واتقوه از الله تعالی بپرهیزید تقوا به معنی پرهیزه نه به معنی ترس متقی کسی که از خدا بپرهیزد یعنی چی؟ یعنی به میدان مقابله با الله تعالی نرود با برنامه الله تعالی مقابله نکند از این کار پرهیز کند که برنامه الله تعالی دو قسمته اوامر و نواهی با اوامر الله تعالی ما مقابله نکنیم و با نواهی الله تعالی همچنین منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة يشي از وسائل مهم براي إنكار براي انابه الله تعالى وبدين وبراي تقوى اقامه صلات ارتباط مستقيم شبانه روزی با الله تعالى اون اذكاري كي در نماز هست و اون حالات و حرکاتی که در نماز هست از دست گرفتن به سینه تا دست روی زانو قرار دادن و تا سجده کردن و و و از کاری که در این موارد گفته می شود اگر ما وقتی نماز می خونیم من با این اذکار و حکمت این اعمال باشد ما داریم با خداوند خود عهد و پیمان بندیم ازش کمک خواهیم علام میکنیم که ما شما را بالاتر و بزرگتر از هر کس و هر چیز میدونیم و بەوەی این وسیله ما زود زود دەرشەباوە ڕوز حدیقل پنج بار با ئەو پەیوەند دەرخەرار میکنیم ارتباط بەرخەرار میکنیم ولا تكونوا من المشركين الله تعالى وقت قرآن را فرستاده مخاطبين اول إيه قرآن یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم هست هستند این معلومه اولین مخاطبان قرآن مسلمانانی هستند که در زمان نزول قرآن این آیات وارد شده بعد ما هم مشمول این خطاب ها می شویم این قضیه خیلی مهمه که من بیشتر میخوام روی این صحبت کنم ولا تكونوا من المشركين أي مسلمانا أي فيرواني قرآن أي فيرواني محمد صلوات الله وسلام عليه أي ياراني محمد قفتم أول مخاتواني قرآن ياراني محمدا لا تكونوا من المشركين وبعد همه مسلمانان مگر ممکنه مگر معقوله که یاران پیامبر بزرگوار اون همه جهاد و مبارزه کردن تا خود را از بود پرستی و شرک نجات باز هم دوباره بود بفرستن، بود پرستی کنن، نه غیر ممکنه و قطعا هدف این آیه هم این نیست این نیست که مشرک نشوید دوباره بود پرست نشوید قطعا که بود پرست نخواهند شد و نشدن اونی که مهمه و عنوان شرک به او داده شده در این آیه قرآن این بقیه است من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا از کسانی نباشی که دینشون رو فرقه فرقه کردن دست دسته کردن و در نتیجه به صورت گروه های مختلف در آمدن تا اینجا هم مهم نیست تا پایان مسئله مطرحه کل حزب بما لديهم فرحون این قضیه مهمه ولی اگر این نباشه اگر پیروان یک دین بە صورەتی گرو و فرقام دەربیاەن بە ئین باوەڕ ڕانەداشتە باشن و این خەسلت ڕانەداواشتە باشن مشمولێ این خطاب بە این تادیدێ میشەون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون هر حزب و گروهی از اون احزاب و گروه ها و مذاهب که درست شدن در یک دین با آنچه که خود دارند بما ایم اونی که خود دارند اون برداشت ها اون اساسنامه اون مرامنامه اون مسائلی که خود دارند با آن شاد و سرمست و مسرور و خوشحال هستند و بقیه را باطل میدونند بما ایم فریحون این مشکل و گرفتاری دامنگیری همه ادیان شده در طول تاریخ ادیان قبل از اسلام و متاسفانه الان هم دامنگیری ما مسلمانان شده است اگر به صورت مذاهب احزاب تشکلها منظمات گروه ها در آمده ایم نمیگویم همه ولی بعضی از این احزاب و این مذاهب و این تشکلها با این باور خطرناک که اگر باشه و عملی بشود پیروان این باور دچار شرک می شوند دچار شدن امروز عزیزان و سخنرانان محترم در رابطه با وحده زیاد صحبت کردن و این يكون قد مهمه که هرچی بیشتر روی آن صحبت بشه بازم کمه ما مسلمانان به عنوان مسلمان به وحدت نیاز داریم باید متحد باشیم باید با هم باشیم صرف نظر از مذاهب از احزاب از تشکلها از گروهها صرف نظر اونها اشکال نداره اگر یک شهری خانواده های جادی در اون باشد جمعیت جادی داشته باشه اگر اونها دست به دستی همدیگر بدهن برای آبادانی شهرشون برای پیشرفت شهرشون هر قد بیشتر باشن بهتره ولی اگر دو تا خانواده در یک جای باشن به جای دست به دستی هم دادن و کمک به یک دیگر کردن برای آبادانی اون محیطی که اونها هستن با هم در اختلاف داشته باشن وجودی دو تا خانواده ضرره یکی باشه بهتره وحدت لازمه اما وحدت چطوری به دست می آید ما از این آیه میفهمیم که وحدت باید وحدت مسلمانان حول محور توحید باشه توحید یک تاپرستی یک کەس و قانونگوزار دانستن الله این الحكم الا لله الله تعالى را اگر همه و همه مسلمانان با هر اسم و رسمی با هر مذهبی با هر حزبی با رو الله بدانن قانون را از الله و از کسانی و جایگاهی که الله تعالی معرفی فرموده بگیرند قطعا متحد خواهند شد قطعا وحدت خواهند داشت الله تعالی همچنان که اطاعت از دستورات خودش رو بر مواظب فرموده اطاعت پیامبر بزرگوارش محمد المصطفی صلی الله علیه وسلم را هم بر ما واجب کرده یعنی برنامه که او هم بذاره مثل برنامه قرآنه اطیع الله و اطیع الرسول وأتيعوا الرسول إن يك أدرسي يك فلاشي الله تعالى بي فرمايات إن الحكم إلا لله إن خدش فرموده حكم ما لمنه ولمن إن أدرس ميدا أجر إن پیامبر من حكم كرد قانوني بشما إبلاغ كرد إن هم مسلمانه من راضي أسر وأولي الأمر منكم صاحبان أمر كدر نظر أهل السنة إزماع علماء ودانشمندان إسلامية أجر يك حكمي در قرآن باشه در سنت باشه در اجماع باشه این هم حکم, حکم الله تعالی می باشه چون الله تعالی خودش فرموده اطیع الله بعد اطیع الرسول بعد اولی الامر منکم و وحدت باید با توحید باشد با یک گذار باشد باید ما قوانین رو از الله و رسولش سلوات الله وسلام عليه و اجماع علمای مسلمان بگیریم نه هر بیاید خود قانون برای خودش و برای دیگران وضع کند و تفرقه یکی از مظاهرش همون شرکه شرکی مسلمانان نه یعنی بود پرستی مسلمان بت بت نمی پرستد شرکی مسلمانان همین مسئله فرقه فرقه شدن حزب حزب شدن و تنها خود را قبول داشتن و دیگران را مردود دانستن این آیه این رو به ما میفهمانه که چنین باور شرک است برادران خواهران داعی داعی یعنی بزرگواری دینی الحمدلله که زیاد هستیم دانشمندان اسلامی متفکرین نویسندگان شعرا شما فرد فرد دارید به اسلام دعوت میکنید وقتی میگیم داعی اسلام یعنی کسی که به سوی اسلام دعوت میکند وقتی میگیم متفکر اسلامی تفکرش در خدمتی خدمت به اسلام است وقتی میگیم نویسنده اسلامی در رابطه با تبلیغ اسلام می نویسد خب چرا نیاییم؟ تنها داریم به اسلام خدمت میکنیم چرا نیاییم با هم با هم خدمت به اسلام بکنیم آیا این قضیه مثل روز روشن نیست که کار کرد و عمل کرد دو نفر از یک نفر بهتره و سمراتی بیشتری داره و نتایج بیشتری دارد سه نفر و چهار نفر و صد نفر اگر با هم کار کنن کار اونا تأثیری بیشتری خواهد داشت تا کمتر باشند چرا با هم نباشیم چرا با هم کار نکنیم عرض کردم فرد فرد خواهیم به اسلام خدمت کنیم خب چرا فردی خدمت کنیم بیایم با هم خدمت کنیم صرف نظر از نام نام مذهبی همه این مذاهب مذاهب اسلامی همشون مسلمانن ما کسی را تکفیر نمی کنیم مذاهب اربعی اهل سنت مذهبی تشیع یا مذاهبی تشیع ما همه را مسلمان میدونیم همه ادعای من اینه که می خواهیم به اسلام خدمت کنیم اسلام نابی محمدی به قرآن خدمت کنیم به سنت پیامبر بزرگوار خدمت کنیم همه مذاهب این دو طرح قبول دارن هم کتاب هم سنت بعد از اون اختلاف پیدا میشه در منابع در اجماع و قیاس و عقل و نمیدونم مصالح مرسله و این استحسان این قبیل مسائل رو بعد از کتاب و سنت همه مسلمانان به منبعیت کتاب و سنت باور دارن چرا با هم نباشیم چرا متفرق باشیم از تفرقه چه فایده برده ایم داعیان بزرگوار علمای محترم دلسوزانی اسلام اونی که فرد فرداری به اسلام کار میکنید این اوصاف را داری داعی هستی دلسوز هستی اگر دلسوز سوز بودی کار نمیکردی. چرا فردی داری کار میکنی چرا با هم نباشی چرا کاری هم دیگر را خونسا کنیم وقتی من بخوام کاری کسی را خونسا کنم اون هم عکس العمل نشان بده میدهد اینی که بنده در این چند دقیقه خواستم مثل یک برادری کوچی که همه شما به عرضتون برسانم این قضیه بود این آیه خیلی اختاری بزرگیه بازم عرض می کنم قطعا و قطعا هدف آیه نظری الله تعالی در این که مشرک نشوید این نیست که بود نفرستید مطمئنا اصحاب پیامبری بزرگوار هرگیز در ذهنشون نبوده که بود بپرستن اما متاسفانه هنوز اصحاب در قید حیات بودن تفرقه درست شد با هم جنگیدن خون دیگر را ریختن و بعد و بعد تا اینکه آمد بیشتر انشکاف بیشتر شد الان که ما این همه تاریخ رو داریم این همه تجربه را داریم تجربه چهارده قرن داریم الان گرفتاری تفرقه هستیم الان خود من میدونیم که اگر همه هم با هم باشیم همه دست به دستی هم دیگر بدیم باز هم مشکل داریم چون دشمنان اسلام قوی هستن نیرومندن نیروی علمی دارن صنعتی دارن پول دارن مغزها در اختیارشونه همه میدونیم که در یک مدت زمانی فکر سطحی کمونیستی گذشته از دو کشور بزرگ مثل چین و شوروی آن زمان این همه مغزها را تسخیر خودش کرده بود در همه کشورهای اسلامی هم داشت کار میکرد اما چون باطل بود و درست نبود با این همه امکانات که داشت نتوانست با دینی و برنامه که مؤسس آن یک فرد بی سواد محمد المصطفی صلوات الله و سلام علیه بود در یک سرزمینی تولد شد که هیچی نداشت نتونست با اون مقابله بکند عزیزان برادران خواهران عزیز و محترم بیایم با هم باشیم همدیگر را تختیع نکنیم افکار همدیگر را تختیع نکنیم مذاهبی همدیگر را تختیع نکنیم چون هر عملی عکس العمل دارد اگر من آمدم از فردی از داعی از نویسنده از تشکل و حزب و مذهبی بدگویی کردم طرف هم همین کار را به نسبت من انجام خواهد داد امروز عرض کردم با اون همه تجربه تاریخی داریم ما مسئولتر از گذشتگان هستیم برای چه برای اینکه از تفرقه دوری کنیم و به وحدت گراییم و تحملی هم دیگر را داشته باشیم اگر کسانی هستن دیرتر بیدار میشون دیرتر به این مهم میرسن اونهایی که زودتر میرسن با صبر و حوصله و حکمت کاری کنن که زمینه تفرقه رو ضعیف کنن و زمانی برسه که انشاءالله ما از بین ببریم تا تا توحيد توحيد قانون توحيد عقيدة تا توحيد در دلها و در اعمال ما تقویت نشود و خدای ناکرده به سوی شرک مخصوص شرک فرقگری شرک مذهب پرستی شرک حزب پرستی تا به اون طرف ها برویم این هرگز و هرگز وحدت به وجود نخواهد آمد تقدر حرف میمونه ولی اگر ما عقیده من را به هم نزدیک کردیم اگر هم چنانچه خود را قبول داریم دیگران را هم قبول داشتیم پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید لا یؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه این اخی اخی دینیه تا اون چی که برای خود دوست داری برای برادر ایمانی دوست نداشته باشی تو مؤمن نیستی بیایم هر مذهبی داریم برای مذهبی دیگری اسلامی مثل مذهب خودمان احترام قائل باشیم خیرخواه باشیم هر در هر تشکل و منظمه و حزبی هستیم برای حزب و تشکل و منظمه اسلامی دیگر احترام قائل باشیم اگر چنین فکری داشته باشیم به وحدت خواهیم رسید و از این آشفتگی و که امروز دنیای اسلام بخصوص ما مسلمان هایی که به هم نزدیک کسی دوشار شده ایم اگر اینطوری کار کنیم انشاءالله از این درد و از این مصیبت رای خواهیم یافت خدایا با محبت خداییت با فضل خودت با ارحم الراحمینیت به ما کمک کنید در رای آنچه که شما دوست دارید و به آن راضی هستید قدم برداریم خداوند ما را توفیق بده که در جهت وحدت وحدت دین تو وحدت مسلمانان وحدت پیروان پیامبر آخرین محمد المصطفى صلوات الله و سلام علیه و وحدت پیروان قرآن قدم برداریم آمین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته